Yobu esura ya 19 Omuntu ayakazaro omukazi oburorabwe buba bugufi marabwe na kuzingi ayakya nkorwakyo ashuba ayoma taikarao airuka kibeo Wabogu niwe olikuleba okamuramura okamutoiza wai ayakuiya ekirungi omukibi taliwo haro kuba oburora bw'omuntu bubalirire norubara rwemyeziye niwe oli kurumanya okashuba wamuterawo embibi ezo atakushaga singa obanze omulekewo kake aikyeo obulorabwe obushusha obwo mupakasi obumaleyo kyonka omuti gugira eshubi kagutemwa gushuba gututura ebyana byago tibirekera kumera norwemizi yago ekulira omuyitaka nekisibukyago kikajundira omuyitaka kaguyitirirwa amaizi gututura gugira matagi nko muti oguto kyonka omuntu afa awao Oro yafa byawa okwo enyanja eyoma nemiga ekomera niko muntu awao marata garuka ruguru talisisimuka talisisimuka kuika iguru lili wao hakiri wakunsherekeire sheoli onshereka obanza oturura ekiniga kyonka otanyeberwa kimo oshube onyijuke omuntu kafa ashuba arora ibiro byona biba byenaku kyonka nyina eshubi okwo olinyikizam Aho olinyeta nkwetabuke kandi olinshemererwa inye ekitondwa kyawe kubebyo mbaire ninkora byona obaire no bimanya kyonka onganyire amafugange ogeberwe kimo otaiduka ntambara zange okweibangaligwa likacheba akebuka norwazi rukasinduka namaizi gakeya amabale lengezi zikakukumba omutakuro nikuo omara otyo omuntu eshubi ebiro byona omuntu omukiza amani awao omuindura amaisho afa abatabani babona ekitinwa wenene ebyo aba atakibimanya ekitinwa kibawao wenene atakigira kyamanya obushasi ubwe bwonka nibwo amanya agiayo ataba na moyo